الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد <clears throat> Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebaraka wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažne braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Srijeda, nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama En Nevevija, Rahmetullahi Alihi. U zadnja dva predavanja govorili smo o poglavlju i komentarišući poglavlje Dovi. Rekli smo da imam Ennevi Rahmetullahi Alihi doista na jedan lijep način poredao dosta hadisa koji govori o vrijednosti Dovi, a poseban akcent je stavio na stvari koje je Allah poslanik alihi salatu wasalam tražio od uzvišnog Allaha putem dovi i stvari od kojih se Allah poslanik alihi salatu wasalam utjecao u svojim dovama. Svakako, uh, da mi kao muslimani koji slijedimo Allahu poslanika alihi salatu selam trebali bi da slijedimo u tome Božijeg poslanika alihi salatu selam i najbolje dove su one dove kojima je Allahu poslanika alihi salatu selam tražio nešto od svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Prošli put smo spomenuli dosta stvari koji se vezuju za kakvoću dovi, kako doviti, šta su uvjeti da bi dova bila primljena, šta su to zapreke da određena dova ne bude primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i isto tako govorili smo o vremenima kada je najbolje činiti dovu, odnosno kada je preporučeno i kada postoji velika mogućnost da će dova biti primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa savjetujemo za one koji nisu pratili prošlo predavanje da se vrati i da pogledaju prošlo predavanje. Doista, doista mnogo koriste informacija mogu čuti u proteklom predavanju. Mi večeras počinjemo od 1478. hadisa. Od Abdullah ibn Umar radijallahu ta'an se prenosi da Allahu poslanik alihi salatu wasalam između ostalog učio i sljedeću dovu Allahumme inni e'udhu bike min zawali ni'ametik wa tahawuli afijetik wa fuđaeti niqmetik wa džemi'i sehatik. Hadis ovaj bilježi imam muslim. Kaže Ibnu Omer, Allahu poslanik bi između ostalog učio i sljedeću dovu. Allahu moj, utječem ti se od nestanka tvojih blagodati i od toga da mi uskratiš zdavlje ili blagodati, blagostanje koje si im podario i od tvoje iznenadne kazni i od svakog oblika tvoje srđbi. Jedan veoma, veoma interesantan hadis, sveobuhvatan, širok, mnogo toga krije se u ove četiri riječi ili četiri rečenice stvari koje traži Allah poslanik ali se letu selam kaže Allah poslanik Allahu moj utječem ti se od nestanka tvojih blagodati Allahu ekber Allahu poslanik ali se letu selam gledano s materijalni strani i ekonomske, živio je izuzetno oskudno. Živio je izuzetno siromašno. Navodili smo dosta puta hadise, argumente u kojima je stoji da logoslanik znao dolaziti posle sabaha kući svojih supruga, pitati ima lišta za doručak, pa kada bi rekle da nema ništa, Allah poslanik bi tog dana zapostio. Koliko je predaje u kojima stoji da Allah poslanik vezao kamenje na svoj stomak, kako bi na taj način utolio glad znači u svome stomaku. Koliko je predaja od supruga Allahu poslanika li se letu u kojima su spominjale da mjesecima se u kući Allahog poslanije, poslanika nije ložila vatra, znači nije se kuhalo, ono što bi im komšije donijele, malo datula, malo vode, mlijeka i to je ono što su oni jeli i konzumirali. Pa je znači E, materijalni aspekt života Božih poslanika ali se letu selam bio izuzetno oskudan, ali s druge strane Allahov poslanik je bio svjestan veličini Allahovi blagodati prema njemu zato što ga je odabrao, učinio ga da je on poslani, podario mu islam, podario mu zdravlje, podario mu porodcu, podario mu znači supruge i tako dalje, pa su to velike blagodati, pa kaže Allah poslanik, Allahu moj, utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. Prva stvar ovdje vidimo da je Allah poslanik i te kako bio svjestan veličine blagodati koje mu je Allah podario, pa se utjecao Allahu da te blagodati prestanu. Pa je i nama isto tako propisano, braću, moja draga i cijene sestre, a mi živimo doista u vremenu velikih Allahovi blagodati prema nama. Pogledajte samo ovaj moment, ja sjedim u Sarajevu u jednom studiju, putem interneta govorim, a ljudi od Amerike, Australije, Evrope i da ne nabrajamo države, znači sjede u svojim kućama putem mobitela ili kompjutera, prate ovo predavanje. Velike blagodati, veliki nijameti. Pogledajte samo kad su pitanju, kada je u pitanju ta materijalna strana, koliko danas ljudi žive u izobilju. S druge strane, pogledajmo koliko smo daleko od Mekke i Medine, pa nas je uzvišeni Allah te baraka ve taala počastio islamom, počastio nas ispravnom vjerom, da vjerujemo u Allaha, da vjerujemo u poslanika ali salatu ve selam, da vjerujemo u Kur'an, da vjerujemo u sudnji dan, da vjerujemo u meleke, da vjerujemo u knjige, da vjerujemo u kader i tako dalje. Pa su to mnoge, mnoge blagodati, kaže uzvišeni Allah, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ la tuhsuha, vi kada bi Allahove blagodati brojali, ne bi ih mogli prebrojati. Pa ovdje Allah poslanik nas podučava da čovjek treba biti zahvalan, da treba paziti, moliti Allaha da mu ne uskrati te blagodati. Ali pogledajte jednu skrivenu, hajde da kažemo skriveno značenje, kaže utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. Sve što imamo, ova riječ je e, potpuno se podudara sa kuranskim ajetom gdje Allah Žešanu kaže وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Sve što vi imate od blagodati, sve je to od Allaha. Pa kaže Allah poslanik, utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. Sve što imamo od zdravlja, od imetka, od poroda, od kuće, od auta, od djeci, od imana, od, od svega, sve je to od Allaha. Zašto? Lehu ma fi semawati wa ma fil ard. Njegovo je, njegovo je, Allahovo je, sve što je na zemlji i sve što je na nebesima. Pa sve što imamo je od Allaha. Treba, treba se utjecati. To je sunet Božijeg poslanika, ali se letu se nam, da se utječimo Allahu, da blagodati koje uživamo, ne uzme od nas, da nam ih ne uskrati. Zato, braćo moja draga i cijene sestre, ja dosta puta u zadnje vrijeme akcent u svojim predavanjima stavljam upravo na ovu stvar. Tako mi, Allaha, živimo u velikim blagodatima. Upitajte svoje roditelje, upitajte svoje djedove, kako su oni živjeli, oskudno živjeli u pogledu e, dunjaluka i materije u mnogim stvarima, a pogledajte kako mi danas živimo. Dajte mi čovjeka da nema auto, da nema stan, da nema mobitel, da nema laptop, otvori svoj ormar pa pogledaj koliko košulja, koliko hlača, koliko cipela, koliko patika, otvori, otvori frižider pa pogledaj koliko prehrambenih artikala imaš u svome frižideru i tako dalje pa insan treba da bude zahvalan Allahu. Najbolji vid zahvali jeste da insan bude pokoran onome koji mu je podario te blagodati. Da te blagodati ne koristimo na haram način. Allah nam je podario oči, podario nam uši, podario nam jezik i usta da bi mogli govoriti i podario nam razum, podario nam srce, podario nam naše tijelo, da li mi te blagodati koristimo na halal način ili na haram način. Da li smo pokorni uzvišenom Allahu te baraka ta'ala ili smo nepokorni i koristimo nijamete i blagodati na zabranjen način. Pa se insan treba s vremena na vrijeme sjetiti ovi dovi, ako ništa na bosanskom jeziku i kazati gospodaru, utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. Zapamtite ovu dovu. Podučite svoju djecu, svoju podučite ovoj dovi. Gospodaru, utječem ti se da nestanu tvoje blagodati koje si podario meni. Kaže se dalje da Allah poslani govorio i od toga ti se utječem da mi uskratiš zdravlje koje si im podario. Ova riječ, afije, Ona je jedna sveobuhvatna riječ i može se prevesti na različite načine. Znači, Arapi kada im kažete afije, jednostavno svataju to da je to nešto sveobuhvatno. Mi smo ovdje to preveli kao zdravlje, ali je ta riječ mnogo, mnogo opširnija i poslije ćemo vidjeti u hadisu kada je Allah poslani kazao svome Amidži traži od Allaha el afije, traži blagostanje, i na Dunjalku i na Hiretu, pa ćemo vidjeti da će nam kazati prevodioci da se ta riječ može prevesti na nekoliko različitih riječi, ali nijedna ta riječ ne daje potpuno značenje. Tako i ovdje. Allah poslani kaže i utječem se od toga da mi uskratiš zdravlje. Ali bi se moglo kazati i utječem se od toga da mi uskratiš da mi uskratiš blagostanje ili zdravlje u kojem se nalazim. I utječem ti se od tvoje iznenadne kazne gospodaru moj, nemoj me kazniti, nemoj me iznenaditi svojom nekom kaznom za moju nepokornost, za to što ti ne zahvaljujem onako kako bi trebao da ti zahvaljujem na blagodatima i nijametima koji si mi podario, pa me nemoj gospodaru kazniti i nemoj me iznenaditi. U mnogim kuranskim ajetima Allah Đeršanu kaže kada bi Allah kažnjavao ljude shodno onome što su zaslužili, niko na zemlji živ ostao ne bi pa je insan je sklon tome da je nezahvalan, da je nepokoran, ali su najbolji Allahovi robovi oni koji se kaju, koji se vraćaju, koji su svjesni svojih propusta, moli Allaha da ih prekrije, moli da im oprosti, moli da ih sačuva i da ih ne kazni nekom od iznenadnih kazni. I kaže, utječem ti se od svakog oblika tvoje srđbi. Insan vjernik, mi smo dosta puta kroz predavanja govorili, trebao bi da zna dijela koja vodi putevima Allahove milosti. I večera ćemo, inša Allah, ako stignemo do toga govoriti u onoj dovi, gospodaru, ja te molim, inni eseluke hubbek, wa hubbe men juhibbuk. Ja te molim za tvoju ljubav i molim te za ljubav oni koji te voli. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ I molim te za ljubav dijela koja vode tebi i ljubavi prema tebi. Pa vjerni treba da zna dijela koja vode ljubavi Allahovoj, ali isto tako treba da zna šta su to dijela koja srd, koja izazivaju srđbu uzvišenog Allaha i srde uzvišenog Allaha. Dosta je hadisa u kojima se spominje da određena dijela uzrokuju srđbu uzvišenog Allaha, Allahovu ljutnju, Allahovo prokledstvo. Nerijetko nam se dešava da ljudi bezazleno čini dijela, a ta dijela su spomenuta u hadisima Božih poslanika da izazivaju srđbu i prokledstvo uzvišenog Allaha. Koliko je naši sestara koje, odnosno koliko je naše braće i sestara koje imaju tetovažu na svome tijelu, a došlo je da čovjek ili žena koji se tetoviraju da su prokleti, koliko je ljudi koji barataju sa kamatom, a koliko je to veli grije, koliko je ljudi koji daju mito, Allah poslani kaže proklet je ona i ko daje i ko uzima mito i tako dalje. Pa je znači dosta dijela u sunnetu Božijeg poslanika spominu to da su ta dijela razlog Allahove srđbe, Allahove ljutnje, Allahovog prokletstva, ali ljudi se nekada tako lako odnose i tako lako padaju u ta dijela. Mi ćemo poslije, ako Bog da još jedan ders imamo govoriti o propisima vezanim za Allahove evlije i keramete i nakon toga dolazimo, zadnji dio ove knjige je o zabranama. Pa ćemo vidjeti šta su to stvari koje su u islamu zabranjene, koji se čovjek treba maksimalno čuvati. Pa kaže se znači u ovom hadisu da Allah poslanik govorio Allahu moj, utječem se od nestanka tvojih blagodati i od toga da mi uskrati zdravlje ili blagostanje koje si im podario i utječem ti se od tvoje iznenadne kazni i od svakog oblika tvoje srđbi. Pa insan treba ako ništa na bosanskom jeziku kada dovi da dovi gospodaru sačuvaj na im blagodati. Nemoj nam uskratiti svoje blagodati. Gospodaru nemoj nas kazniti. Nemoj nam nemoj nam oduzeti ovo blagostanje u kojem se nalazimo. Više puta sam govorio tako mi Allaha, konkretno za nas u Bosni, a i na drugim mjestima živimo u vremenu nijameta, blagodati, blagostanja, možemo ispoljavati svoju vjeru, možemo se deklarisati kao muslimani. Prošla su vremena kada čovjek nije smio ukazati da je musliman, morao se deklarisati kao srbin ili kao neopredjeljen, pa musliman sa mali M, pa musliman sa veliko M i tako dalje. Elhamdulillah, imamo svoju državu, imamo mogućnost da sa sebe kažemo da smo muslimani, da živimo islam, da gradimo džamije, da učimo ezane, da naše djevojčice budu pokrivene, da naše supruge nose hijabe i tako dalje. Pa su to velike blagodati, veliki ni'meti uzvišenog Allaha, te barake ta'ala, i trebamo biti zahvalni svome gospodaru koji nas je sačuvao, koji nas je pomogao. Ova zemlja je trebala nestati, ova država je trebala nestati, ali Allahova volja, Allahov kader, Allah subhanahu je pomogao ovaj narod i imamo velike blagodati koje moramo čuvati, koje moramo njegovati, koji trebamo paziti i na kraju Moramo biti zahvalni Allahu na svemu tome, a najbolji vid zahvali jeste da budemo pokorni uzvišenom Allahu u onome što traži od nas, a u tome je korist za nas. Dobro ste čuli. Sve što od nas traži naš gospodar, u tome je korist za nas. Pa ako budemo njemu pokorni, on će nam svoje blagodati povećati. Nakon toga, jedan malo poduži hadis, ali ima doista nekoliko interesantnih lijepih stvari. Od Zaid ibn Erkama radi Allah te se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam učio sljedeću dovu. Allahumma inni a'udhu bike min al-ajzi wal-kesali wal-bukhli wal-harami وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها كاجي زيد بن أرقم الله poslanik عليه الصلاة والسلام dovio bi Allahu moj utječem ti se od nemoći ljenosti, o tome smo govorili, od škrtosti i duboke starosti. Vjernik nije škrt, Vjernik se utječe Allahu od pozne starosti u kojoj znači će doživjeti godine senilnosti kada neće znati ni šta radi i bit će na teretu drugim ljudima. Utječem ti se od patnje u kaburu. Allahu moj, ti mojoj duši podari bogobojaznost i očisti jer niko je osim tebe očistiti ne može. Ti si onaj koji se o njoj brini i ti si njen zaštitnik. Evo mi je sada interesantno, ovo prvi put, inšala, komentarišemo u ovom našem serijalu. Allahu moj, utječem ti se od znanja koje ne koristi. Allahu akbar. Allahu poslanik se utječi Allahu subhanahu wa ta'ala od znanja koje ne koristi. Insan vjernik treba da zna da znanje koje uči treba prvenstveno da bude s ciljem da odagna od sebe neznanje. Pod jedan. Pod dva. Da živi po tom znanju. I tri. Da druge ljude poziva tom znanju. Nerijetko nam se dešava da mnogo toga znamo o islamu, ali nismo to uprakticirali u životu. Druge ljude ne pozivamo tome. Pa je to znanje koje ne koristi. Zato kaže Allah poslanik, gospodaru, utječem ti se od znanja koje koristi nema, koje mi ne koristi. Čak šta više, znanje će biti dokaz protiv čovjeka. Neko ako je živio daleko od civilizacije – nije znao da je nešto haram, nije znao čak možda ni da postoji uzvišeni Allah, takav insan ne možemo ga koriti, nije griješan. Ali evo mi, koji govorimo ovaj bosanski jezik, na našem govornom području, ima li neko da ne zna da se namaz mora klanjati? Ima li neka žena da ne zna da mora kada izlazi iz kuće mahramu nositi? Ima li neko da ne zna da se postiti mora u mjesecu Ramazanu? Ima li neko da ne zna da je kladionica haram i da je alkohol haram i da je droga haram i da je duhan haram i da je prevara haram i da je laž haram i da je mito haram i da je korupcija haram i da je blud haram i mnogo toga. Velik broj nas to zna, ali mu nedostaje praksi. Nedostaje mu da druge ljude poziva tom znanju pa se Allahu poslanik kalehi salatu wasalam utjecao Allahu od znanja koje koristi nema. Zato je došlo u novom vjerodostojnom hadisu da Allahu poslanik kaže wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Kur'an je dokaz ili za tebe ili protiv tebe. Kur'an znanje koje ima u Kur'anu, slušao si hudbe, slušao si predavanja, čitao si novine islamskog karaktera, čitao si knjige, slušao si roditelje, svoje djedove, citiraju ti kuranske ajete i nisi to prakticirao. Kur'an će biti dokaz ili za tebe, ili protiv tebe. Biće dokaz za tebe onog momenta kada se dnevno družiš sa Kur'anom, učiš Kur'an – ne slušaš muziku, znaš učiti Kur'an, razmišljaš o njegovim značenjima, odgajaš sebe i svoju dušu po Kur'anu, živiš po Kur'anu, pozivaš ljude Kur'anu, tvoje ponašanje je Kur'an, tada će Kur'an biti dokaz za tebe. Ali, ako ne učiš Kur'an, ne razmišljaš o njegovom značenju, ne pozivaš ljude, ne praktikuješ kur'anske principe u životu, šta je to? Al-Qur'anu hujjatun leke ev al-ike. Kur'an je dokaz ili za tebe ili protiv tebe. Pa kaže Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, Allahumme, inni e'udhu bike min ilmin la jenfa' gospodaru moj, utječem ti se od znanja koji ne koristi. I od srca koji nije bogobojazno, min kalbin la jahša' od srca koji nije skrušeno od srca koji se ne boji uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je dokaz da je istinska skrušenost i istinska bogobojaznost u srcu. Zato je Boži poslanik u jednom vjerodostavnom hadisu kazao et takva ha huna ovdje je, kaže, bogobojaznost u grudima, u srcu, a ne na jeziku. Lako je pričati, lako je drugima vajziti, ali Istinska bogobojaznost je strah od Allaha, oslonac na Allaha, vjerovanje u Allaha. Pa kaže Allah poslanik, utječem ti se o gospodaru od srca koje nije skrušeno. Da li smo ikada slušali Kur'an pa zaplakali? Može zaplakati slušajući Kur'an samo srce koje je bogobojazno, srce koje je puno strahopoštovanja. Allah Đeršanu kaže u Kur'anu لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى جَبَلْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Kada bi ovaj Kur'an objavili kakvom brdu, vidio bi to brdo strahopoštovanja puno, kako bi se u pra sasulo i straha prema Allahu. Allahu ekbar. Brdo, kada bi se na njega Kur'an objavio i spustio, ono bi se u prah pretvorilo i straha prema Allahu. Gdje su naša srca? Kada slušaju ajete, kada se govori o džennetu, o džehennemu, o nepravdi, o grijesima, o ljudima prijašnjih poslanika koji su uništavani zbog grijeha, da li smo ikada zaplakali? Da li smo ikada razmišljali o Kur'anu i njegovim smjernicama? Pa kaže Allahu poslanik, utječem ti se gospodaru o srcu, od srca koji nije bogobojazno, od srca koji nije puno strahopoštovanja, od srca koji se ne boji Boga, od srca koji ne strahuje od sudnjeg dana, od srca koji ne plaće, od srca koje je prepuno zavisti, mržnje i prezira, pa se insan treba utjecati Allahu. Allahu poslanik kao najbolji rob, najbogobojazniji rob, najiskreni rob, rob sa najboljim srcem. Srce Allahu poslanika je nekoliko puta meleki su otvarali njegova prsa i prali ga u zemzem vodi. Njegovo srce je najčišće srce i opet kaže gospodaru utječem si se od srca koji nema hašije, koji nema strahopoštovanje, koji nema koji nema bogobojaznost. <clears throat> Kaže, وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ Utječe ti se gospodar od duše koja se zasititi ne može. Allahu ekber. Ovo je dova koju svako od nas treba dobiti. U današnje vrijeme, kada su se riznice Dunjaluka svima nama otvorile, imate ljudi ima primanja mjesečna, možda i nekoliko hiljada eura ili maraka, ali kada ga vidiš nezadovoljan, zabrinut, nikada ne udjeljuje na Allahovom putu, vara, krade i nikad mu dosta. Kaže Allah poslanik, utječem ti se gospodaru od duše koja se ne može zasititi. Tako mi je Allah kada vidite neke ljude na određenim funkcijama – koliko ljudi kradu, koliko ljudi varaju, koliko su ljudi pronevjerili. Halo, ima li granica? Može li, može li tvoja usta išta zasititi osim zemlja? Kaže Allah poslanik, takav je Ademov sin, potomak, kada bi kaže, imao dolinu zlata, rekao bi, da mi još jednu. Kad bi imao još jednu, da mi je još jednu. Ljudska, kaže, usta ne može napuniti ništa osim prašina, zemlja, kabur. Pa je ova dova veoma bitna danas, da se insan utječe Allahu od duše koja je nezasita, koja se ne može zasititi. Imate ljude, imaju auta, imaju kuće, imaju vile, imaju sve što poželi i opet nezadovoljni. Daj, kradi, uzimaj, mito, korupcija, e, znači zapošljavanje na neispravan način i tako dalje. Pa insan treba da pazi, za sve će jednog dana odgovarati. Kaže Allah poslanik, neće se čovjek pomjeriti na sudnjem danu svojim stopalima ispred gospodara dok ne odgovori na četiri stvari. Za svoju mladost, za svoj život, za svoje znanje, za svoj imetak, kako je sticao imetak, gdje ga je trošio. Čovjek će biti pitan za svaku sekundu svoga života. Biće čovjek pitan za svaku marku, kako je stekao i kako je potrošio. Biće pitan za svaki tender, biće pitan za svakog svoga rođaka koji je zaposlio preko šteli, a nije zasluživao taj posao. Zato kada bi ljudi znali šta je funkcija, ljudi bi bježali. Allah poslanik Ali Selatu Veselam je govorio, mi funkciju ne dajemo onome koji traži. Jer onaj koji traži, on već ukazuje koliko je sati kod njega. Da se ne boji Boga. Pa insan treba da pazi na tuđa prava. Duša je takva. Inne nefsele emaratum bisu. Duša poziva zlu. Duša se ne može zasititi. Može je zasititi samo insan koji je ukrotio svoju dušu principima Kur'ana i sunneta da vjeruju Allaha, vjeruju u sudnji dan, boji se nepravdi, zna da će otići sa Dunjaluka. Imate ljudi koji su zinuli na Dunjaluk kao da nikad neće otići. Svi ćemo otići. Nuh alaih selam je živio više od 950 godina, pa je umro. To je primjer pozitivnog insana, primjer negativnog insana, Faraon i Karun i mnogi drugi bogataši historije, gdje su danas otišli, nema ih, ali će polagati za svaki fening svoga imetka račun pred Allahom na sudnjem danu. Pa Allahu poslanih se utječe Allahu od duše koja se ne može zasititi. S druge strane imate ljudi, znam ljude, ima možda onu minimalnu penziju od 300-400 maraka, ali čovjek zadovoljan, elhamdulillah, vala Allahu, pokoran Allahu, zahvaljuje Allahu, živi sa onim što ima. Pa insan treba da pazi na dušu. Treba da pazi na dušu i da zna da je to jedan veliki neprijatelj u njegovim grudima. Pa je poslanik alihi selam, pazite, iako je rekli smo živio skromnim životom, veoma skromno živio, kaže gospodaru, utječim ti se od duše koja se ne može zasititi. <clears throat> I kaže na kraju, i utječem ti se od ovi koja neće biti primljena. Allahu ekber, Allahu poslanik se utječi Allahu od ovi koja neće biti primljena. Koliko mi puta imamo dove, u, znači dovimo i naše se dove ne uslišavaju. Zašto? Jer smo rekli imamo pregrad između nas i gospodara. Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu kaže čovjek koji je spomenuo putuje na putovanju, podigao ruke, dovi, ja rab, ja rab, kaže Allahu poslanik, ono što jede je haram, ono što pije je haram, ono što nosi je haram, ono na čemu je odgojen i odrastao je haram. Fa enna juste budi velik. Kako da mu se Allah odazove? Pa insan treba paziti šta jede, šta pije, šta nosi i na čemu odgaja i sebe i svoju porodicu. Pa se Allah poslanik utjecao Allahu od ove koja neće biti primljena. Pa ponovit ćemo ove četiri stvari. Kaže Allah poslanik je govorio Allahumme inni e'udhu bike min ilmin la jenfa' Utječim se gospodar od znanja koji ne koristi. Wa min kalbin la jahša' Utječim ti se od srca koji nije bogobojazno i nije skrušeno. Wa min, wa min nefsin la tešba' I utječim ti se od duši koja se ne može zasititi i utječem ti se min da'watin la yustajabu laha utječem ti se od dove kojoj se nećeš ti odazvati četiri stvari svako od nas bi trebao da ih zapamti ako ne zna na arapskom na bosanskom jeziku gospodaru utječem ti se od znanja koji ne koristi. S druge strane, ja rab, podari mi znanje koje će mi koristiti. Ja rab, otvori mi riznice, spoznaje znanja, ali da mi to znanje koristi da ga upijem, da odgojim sebe tim znanjem, da druge ljude pozivam tom znanju. Pa znači rekli smo, namjera podučavanja u islamu treba da odagnam od sebe neznanje, da živimo po znanju i da druge ljude pozivamo znanju. Pa da dovimo, ja rab, sačuva me znanja koje ne koristi. Ja rab, podari mi znanje koje koristi. Gospodaru moj, utječim ti se od srca koji neće biti bogobojazno niti skrušeno. S druge strane, ja rab podari mi srce skrušeno, gospodaru podari mi živo srce, koji može zaplakati kada sluša ajete, kada sluša hadise Božijeg poslanika. Gospodaru, utječem ti se od duši koja se neće nikada zasititi i na kraju, gospodaru, utječem ti se od dova koje neće biti primljene. <clears throat> Nakon toga, Nakon toga, 1681. Eh, eh, hadis od Aisha radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme upućivao Allahu sljedeći dovu. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati nar wa azabin nar wa min sharri al-ghina wal faqr. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, Allahu poslanik bi govorio, Allahu moj, utječem ti se od iskušenja u vatri i od patnje u vatri. Iz, utječem ti se da me iskuša, da budem iskušan, da budem u vatri i isku, utječem ti se od patnje u vatri. To bi trebala da bude svakodnevna dova svakog vjernika da moli Allah Đelšanu da ga sačuva vatri. Da ga sačuva iskušenja u vatri. Ali poslušajte, ovaj zadnji dio hadisa kaže Allahu poslanik, i utječe i utječem ti se od zla bogatstva i zla siromaštva. Allahu ekbar. Allahu ekbar. Vjerujte da je ovo znači jedan savršen hadis. Utječem ti se od zla siromaštva i od zla bjede, odnosno zla siromaštva i zla bogatstva. Imate ljudi koji maštaju samo da budu bogati. Ne znaju da bogatstvo može sutra kada bi postao biti bogat biti razlogom da bude nepokoran, da ode u džehennem, da bude pokvaren. Jer nerijetko se dešava da insan u bogatstvu prelazi Allahove granice, ne osjeti potrebu za Allahom, nema potrebu za namazom, nema potrebu za dovum, ohol je, e, uzurpira tuđa prava. Zašto? Zato što je bogat. Ne gleda na koji način stiče i metak. Pa se Allahu poslanik uticao Allahu od zla bogatstva. Zato insan treba da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu podari i metak koji će biti halal, koji će trošiti na halal način, koji će ga potpomagati na putu pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahu poslanik, utječem ti se od zla siromaštva. <clears throat> zla siromaštva. Nekada insan u siromaštvu može posjednuti za stvarima koji znači mogu ga odvesti daleko od Allaha, ostaviti namaz, ostav, početi činiti grijehe i tako dalje. Pa Allahu poslanik, pogledajte kako je bio umjeren i kako je bio, kako je bio nadahnut. Utječem ti se gospodaru od zla bogatstva. Ali isto tako utječem ti se i od zla siromaštva. Pa insan treba da da bude e, pametan, da bude pronicljiv, da bude bogobojazan. Ako bude iskušan siromaštvom, treba da se strpi, treba da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, da očekuje od njega nagradu. Ako ga Allah iskuša i metkom, i metak je iskušenje, velik broj ljudi ne zna da je i metak iskušenje, Ako ga Allah iskuša siromaštvom, da se strpi na tome. Ako ga Allah iskuša bogatstvom, da pazi da ga to bogatstvo ne odvede u grijehe, da ga ne odvede u nemoral, da ga ne odvede da postani da se smatra neovisnim od, od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa insan treba da bude u svemu umjeren. Ako ima i metak, da taj metak bude u rukama, da ne bude u njegovom srcu, da ne proda svoju vjeru za dunjalu, bez obzira koliko ga bilo, uzvišen Allah kada u Kur'anu govori, kaže, na sudnjem danu, kada bi insan dao sav dunjaluk i još jednom toliko da se iskupi neće se moći iskupiti Allahove kazni. Tako da insan mora biti pametan, mora biti pronicljiv. Ne smije dopustiti sebi da zbog šake dunjaluka, šake novca ostavi i proda vječni ahiret. Nakon toga u 1482. hadisu od Zijad ibn Al-Kame prenosi on od svoga Amidje Eh, Kutbe ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik alaih salatu wasalam govorio sljedeću dovu. Allahumma inni a'udhu bike min munkaratil ahlaq wal a'mal wal ahwa. Allahu moj, utječem ti se od lošeg ahlaka i od loših dijela i utječem ti se od strasti. Allahu ekber. Ovaj Allahu poslanik, Allah za njega subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže Lekad kane lekum fi rasulillahi Allahi usvetun hasene. Doista vi u poslaniku imate divan uzor. Allah u ali alaihi salatu wasalam je bio uzor u svemu. Wa inneke la ala huluqin azim. Doista si ti velikog morala, na visokom stepenu morala, taj Allahu poslanik kojeg uzvišeni Allah opisuje da je uzor, da je na visokom stepenu morala, on za sebe kaže i nena buiftu li utemni me mekarim el doista sam ja poslan da upotpunim i usavršim moralna i lijepa svojstva kod ljudi, on kaže gospodaru utječem ti se od lošeg ahlaka, morala, etike, jer ova riječ ahlak, kao što nam je ovdje došlo, može se prevoditi kao moral, čud, narav, priroda, karakter i slično. Allahov poslanik, taj uzor, taj plemeniti insan, taj najbolji insan koji je kročio planetom, on moli Allaha da ga sačuva od lošeg ahlaka. A s druge strane, Ukoliko je hadisa Allah poslanik govorio o vrijednosti ahlaka i dovio Allahu da mu podari lijep ahlak. Ahsente huluki. Eh, ahsente halki fahassin huluki. Gospodaru, ti si moju fizionomiju i moje tijelo savršenim učinio, učini tako lijep moj ahlak. Allah poslanik, pazite, dovi da mu Allah popravi ahlak, a isto tako utječe se Allahu od loše, lošeg ahlaka i lošeg morala. Pa je ovo svima nama lekcija. Na kakvom visokom stepenu u islamu je ahlak, moral, čud, narav, lijepo ponašanje. Nerijetko se dešava da ljudi iz džamije imaju loše ponašanje. Da su osorni, da su arogantni, da su namrgođeni, da varaju, da kradu i tako dalje. To ne doliči vjerniku. Zato Allah poslanik utječe se Allahu, utječe se Allahu od lošeg ahlaka, od lošeg morala, od lošeg čudi, od lošeg karaktera i tako dalje. Pa to treba da bude naša svakodnevnica. Ja, rab, podari nam dobar ahlak, podari nam moralne i lijepe osobine, sačuvaj nas lošeg, lošeg ponašanja. I kaže, utječem ti se od loših dijela i utječem ti se od strasti. Insan treba moliti Allaha da ga sačuva od loših dijela da ga sačuva od strasti, pogotovo u današnje vrijeme, ne znam da je bilo vrijeme u historiji, generalno gledajući, da su ljudske strasti rasplamsamne na cijeloj planeti kao sada. I mi smo o tome govorili dosta puta koliko je faktora koji e, radi 24 sata na planeti na rasplamsavanju ljudskih strasti. Šta radi alkoholna pića? šta radi filmovi, šta radi serije, šta radi, e, šta radi e, razno razni filmovi, serije, šta razni, razno razna jela, razno razna pića, razgoličenje, e, riječi, vokabular, sve to kad uzmete u jedan paket, sve to uzrokuje buđenje strasti. Zato ćete sada vidjeti djevojčice od 13-14 godina traže momke, imaju intimni kontakt i tako dalje. Zašto? zbog svih tih faktora, muzika, hrana, piće, filmovi, serije, sve, sve znači ide u pravcu strasti, buđenja strasti, pa se Allahu poslanik alihi salatu wasalam utjecao Allahu od strasti. Pa insan musliman treba da bude pametan, treba da bude pronicljiv, treba da pazi na svoje stanje, da ukroti svoje strasti. Čak je došlo, došlo u nekim hadisima da čovjek vjernik treba svoje strasti da i potčini onome čime je došao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga i inša Allah, nadam se, E, da smo otprilike priveli kraju večerašnjeg predana. Ovo će biti naš zadnji hadis, jedan interesantan hadis, bitan hadis. Živimo u vremenu e, kada velik broj ljudi na planeti, kada bi se moglo procentualno kazati, Allah najbolji zna bio bi velik procenat, vjerujem da je preko 50% ljudi na planeti ima problema sa dugovima. Elhamdulillah, rabbil alemin, pa ova naša vjera, Islam je toliko savršena, toliko potpuna, čak imamo i dove, kojima se dovi da uzvišeni Allah pomogne insanu u vraćanju dugova. Svakako prije toga, prije toga treba upozoriti na nekoliko stvari. Mi smo o tome i malo prošli put govorili. U islamu prvenstveno čovjek treba maksimalno da se trudi da ne uzima dug. Maksimalno da se trudi da ne uzima dug jer je dug jedno veliko opterećenje. Druga stvar, kada čovjek uzima dug treba da bude iskren između njega i Allaha. Jer mi ne znamo šta je u ljudskom srcu. Ali je došlo u vjerodostojnom hadisu Allahu postani kaže men ehaze emuale nas yuridu edaeha edda Allahu anhu onaj ko uzme dug želijeći zaista u srcu ima namjeru, želi da vrati. I Sada sam mu potrebi, ali ja hoću da vratim edda Allahu anhu, bukvalno prevedeno Allah će vratiti za njega. U smislu, Allah će mu pomoći olakšati da vrati dug. وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ Allahu ekber. Onaj ko uzme i metak ljudi, željeći da ga uništi, neće da vrati. U osnovi on je uzeo u startu, zna, neću vratiti. Kaže, ko uzme i metak ljudi, želi da ga uništi, njega će Allah uništiti. Opasno poigravanje s tuđim imetkom, neko ti dao imetak, vjeruje ti na povjerenje, on ga zaradio teško i ti dođeš, kažeš treba mi imetak u zajam i on ti ga dadnije i ti već u srcu imaš namjeru, neću mu vratiti. Allah to kažnjava. Jer se poigravaš s tuđim trudom, poigravaš se sa tuđim znojem, po, činiš zulum i nepravdu ljudima. Pa kaže Allah poslanik, ko uzme i metak ljudi želeći da ga vrati, Allah će mu pomoći, Allah će vratiti. A onaj ko uzme želeći da uništi, ne želi da vrati, Allah će uništiti tog insana. Pa se insan treba čuvati. Treba se čuvati kada uzima i metak od nekog u pozajmicu, da u srcu ima apsolutan nijet, želim da vratim. To je jedna stvar. Treća stvar – insan treba da se pazi u današnje vrijeme je i tekako rasprostranjeno pozajmica sa kamatom. U islamu je kamata jedan od najvećih grijeha. U islamu kada dadeš nekom je dug učinio si dobro djelo. Zato u islamu nije dozvoljena kamata jer je to dobro djelo. Ne može se dobro djelo naplaćivati. Ne možeš čovjeku reći evo ti 1000 eura vrati mi 1100. Ne. U islamu je pozajmica dobro djelo. Čak ima hadisa da insan kada dadni pozajmicu jednom ili više puta nekom insanu, da je kao da je toliko puta takav imetak toliko dao sadaki. Pa je u islamu pozajmica dobro djelo. U islamu je kamata haram, strogo zabranjena. Nažalost, živimo u vremenu kada velik broj ljudi te kako olako pada u kamatu pa se čovjek treba čuvati kamate. Allahu poslanik alaih salatu wasalam izrekao je hadise koji ni u jednom drugom grijehu nije izrekao kada je u pitanju kamata. Uzvišen je Allah Kur'anu u ajetima o kamati ne prijeti ni jednom počinjujucu grijeha kao što prijeti počinjujucu kamati. Pa insan treba da zna, znači, islam, insana postiće se maksimalno potrud da ne uzima e, od nekog dug. Ako uzima, onda treba da ima namjeru i nijet da vrati. Ako uzima pozajmicu ili daje pozajmicu, ne smije ni uzimati ni davati kamatu, jer je došlo u hadisma i i davanje i uzimanje kamate u islamu je strogo zabrajeno. Velik broj ljudi kaže, ja ne kaže, ja, e, oni mi traže, ja ću davati, nije kao do mene. I neispravno je i uzimanje i davanje, e, i uzimanje i davanje kamati. Nakon toga, dolazimo do ovog momenta da se insan može desiti u situaciji, zadesiti u situaciji, uzeo sam dug i teško mi ide vraćanje duga, pa je Allah poslanik ali se letu selam podučio ashabe dovu, podučio ih je dovu koju će učiti onog momenta kada budu u teškim situacijama, vezuju se za dug. Ali ja radi Allah, to pripovjedamo, je došao neki e, rob koji se postepeno otkupljivao iz robstva i rekao, ja više nisam u stanju da izmirim dug, pa mi pomozi. Alija mu reče, Hoćeš li da te podučim riječima kojima je mene podučio Allah poslanik, ali i selatu selam, uz koje? Kada bi tvoj dug bio poput brda, Allah bi ti izmirio taj dug. Reci, Allahumme kfini bi halalike an haramik, wa agnini bi fadlike ammen sivak. Allahumme kfini bi halalike an haramik, wa agnini bi fadlike ammen sivak. <clears throat> ja mnoge ove dove koje citiramo ne znam na pamet, ali ovu dovu znam insan treba da ove ovaj dove zna na pamet i kada bude u teškoj situaciji da moli Allah tebarka da ga on pomogne u rješavanju njegovih dugova Allahumme kfini bi halalike an haramik wa aqdini bi fadlike an men siwak u prijevodu dove bi bilo Allahu moj molim te da mi ono što si učinio dozvolim bude dovoljno kako bi se time sačuvao od onoga što si zabranio i molim te da me svojim do, svojom dobrotom učiniš neovisnim od bilo koga drugog osim tebe. Znači ova dova sadrži dvije stvari. Allahumma kfini bi halalikan haramik. Gospodaru, učini da ono što si mi podario, da mi je to dovoljno i da nemam potrebe da idemo haram. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اي господар учини да си ми ти доволен да ми више нико други није доволен значи то је неки буквалан превод а превод значи znači аллаху мој молим те да ми оно што си учинио дозволеним буде доволно како би се стиме сачувао до ono što si zabranio. I molim te, da me svojom dobrotom učiniš neovisnim od bilo koga drugog osim tebe. E, interesantna je stvar da Allah poslanik ali se letu selam u mnogo dova utjecao se Allahu od pritiska ljudi. Molio je da bude neovisan. Vjerni čovjek treba da se trudi na dunjaluku e, da bude neovisan. Samim tim će postići mnoge koristi. Kada je insan opterećen drugim ljudima, tada njegov život znači ide skroz u jednom drugom pravcu, pa se insan treba truditi da bude neovisan od ljudi. Svakako, ovu dovu treba naučiti. Insan kada zapadne u teške trenutke, moliti uzvišnog Allah s.w.t. da mu pomogni u vraćanju dugova. Molim uzvišnog Allah s.w.t. da nas pomogni na putu istine. Molim ga s.w.t. da budem milosti na sudnjem danu i na kraju. Subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu en la ilaha ila en stakfiruke, ve etubu ilik.